En in die vijftiende jaar van die regering van keizer Tip, Reus, toe Pontius Pilatus gouverneur was van Lydia en Herodes viervors van Galil, op, en Philippus, sy broer, viervors van Itier, en die land Trachontes, en Lesnias viervors van Abel, nee, tijdens die hoge priesterskap van Annas en Caiaphas, het die woord van God gekomen tot Johannes, die sien van Sagara, in die woestijn, en hij het gekomen in die hele ontraak van die Jordaan en die doop van bekering tot vergenis van zondes verkondig, soos geskrywe is in die boek van die woorden van Jesaja, die profeet, waar hij sê, die stem van een wat roep in die woestijn, bereid die weg van die Heere, maak sy paie regheid. Elke dal moet opgevuld worden in elke berg en hevel wegzak, en die klomdraaie sal een regheid pad word in die skurwe plekke gelijk weer en alle vlees zal die heil van God zien. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om dierom gedoop te word, ader geslag, weet jylle aangewijs om te vlug vir die toren wat aankom is. Dra dan vruchte wat bij die bekering pas, en moet nie by jylle self begin sê, ons het Abraham als vader nie, want ek sê vir jylle dat God mag het om uit die klippe kinders vir Abraham te verwek. Maar die bijl le ook al in die wortel van die bome. Elke boom dan wat geen goede vruchten dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi. En die skare het omgevra en gesê, wat moet ons dan doen? En hij antwoord en sê vir hulle, wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan om wat nie het nie, en wie voedsel het, moet diezelfde doen. En Tollenaars het ook gekom om gedoop te word, en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? En hij antwoord hulle, moet nie meer invorder als wat jelle voorgeschreven is niet. En die soldaat het om ook gevra en gesê, en ons, wat moet ons doen? En hij sê vir hulle, jylle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie, en wees tevrede met jelle soldaat. En terwijl die volk in verwachting was, en allemaal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes of hij niet misschien die Christus was niet, antwoord Johannes allemaal en sê, ek doop jylle wel met water, maar hij kon wat sterker is als ik, wisse skoenriem ek niet waardig is om los te maak nie, hy sal hulle doop met die heilige gees en met vier. Sy skop is in zijn hand, en hij zal zijn doorsvloer dier en dier skoon maak en sy koring saambring in sy skier, maar die kaaf met onuitblisselijke vier verbrand. Hij dan ook met baie ander vermaningen die evangelie aan die volk verkondig. Maar toe Herodes, die vier vorst, die rom bestraf, is oor Herodias, die vrouw van Philippus, zijn broer, en oor al die slechte dingen wat Herodes gedoen het, het hy bij alles nog dit gevoeg, dat hij Johannes in die gevangenis opgesluit het. En toe die hele volk gedoop en Jezus opgedoop is, en hij bezig was om te bid, het die hemel opgegaan, en die heilige geest het in lichamelijke gedaante soos een duif op hom neergedaal, en een stem het uit die hemel gekom wat sê, Je is mijn geliefde sien, en die het ek wel behaal. En hij, Jezus, was omtrent 30 jaar oud toen hij begin leer het, en hij was, soos hulle gemeen het, die sien van Joseph, die sien van Eli, die sien van Matat, die sien van Levi, die sien van Melchi, die sien van Jana, die sien van Joseph, die sien van Matat as, die sien van Amos, die sien van Naam, die sien van Esli, die sien van Engar, die sien van Ma, Tie, die sien van Matat as, die sien van Es, Me, die sien van Josef, die sien van Jeda, die sien van Johanan, die sien van Lesa, die sien van Serebel, die sien van Sildiel, die sien van Neria, die sien van Melchi, die sien van Adi, die sien van Kosam, die sien van Elemudam, die sien van Er, die sien van Joses, die sien van Eliezer, die sien van Jorem, die sien van Matat, die sien van Levi, die sien van Esmion, die sien van Jeda, die sien van Josef, die sien van Jonan, die sien van Onliakem, die sien van Mel, as die sien van Moinan, die sien van Imtota, die sien van Nathan, die sien van David, die sien van Is, die sien van Obed, die sien van Boas, die sien van Salomon, die sien van Nachson, die sien van Amnadab, die sien van Ram, die sien van Esron, die sien van Peres, die sien van Jeda, die sien van Jacob, die sien van Isaac, die sien van Abraham, die sien van Tera, die sien van Noor, die sien van Serig, die sien van Regi, die sien van Peleg, die sien van Jeber, die sien van Sela, die sien van Kainan, die sien van Arpgsat, die sien van Sim, die sien van Noach, die sien van Lamech, die sien van Metesola, die sien van Jenoch, die sien van Jered, die sien van Mahaliel, die sien van Kenan, die sien van Enos, die sien van Seth, die sien van Adam, die sien van God.